chapter 5. Metatauta ein he heorte ton Judaion, kai anabe ho Jesus es Hierosoluma. de en tois Hierosolumois, epi te probatike, columbethra, he epilegomene Hebraisti, Bethesda, pente stoas ecusa. En tautais catecheto plethos polu ton as the tone ton tuflon colon xeron ec de commonon ten tu hudatos kinesen angelos gar kata kairon kate bainen in te columbethra kai etarasen ta hudor ha un protos embas, meta ten tarakein tu hudatos hugies eginata ho depote kat eketa nosemete einde tis anthropos eke triaconta kai octo ete ekon ente asthenea tuton idon ha jesus kata kemenon kai gnus pate polun ede chronon ekei, lege auto, theles hugies genestai, apocrythe auto ha asthenun, curie, anthropon uc echo hina hatan tarakthe ta hudor, bale me eis tein columbethran, en ho de urkamai, ego, alos pro emu katabaine. Lege auto ha Iesus, egerai aron ton krabaton su, kai peripate. Kai eus egenita hugies ha anthropos, kai erin ton krabaton autu, kai periepate, ein de sabaton in ekene te hemera elegon un hoi judaioi to tethera therapiu meno sabaton esten uc existen soi arai ton crabaton apocryphe autois ha poiesas me hugie e kenos moi epen aron ton crabaton su kai peripatei erotesan un auton tis estin ha anthropos ha epon soi aron ton KRAVATON su kai peripate ha de iathes uk EDE tis estin ha gar jesus ex in usin oclu ontos into tapo meta tauta auton ha jesus into hiero kai epen auto idei hugies gegonas, mecete hamartane hina me ti te soi genetai. Apelthin ha anthropos, cae anegelin tois judaios hoti Iesus estin ha poiesas auton hugie. Cae dia tuta ediocon ton Iesun hoi judaioi cae edzitun auton apoktenai hoti tauta epoie in sabato. Hode Jesus apekrinata autois, ha pater mu heos arti ergadzatai, cago ergadzamai. Dia tuta un malon et zetun auton hoi judaioi apoktenai, hoti u monon eluin ta sabaton, ala kai patura idion elegin ton theon ison he auton poion to theo apocrinata un ho jesus kai epen altois, amen amen lego humin u dunatai ho huios poien af he autu uden ean me te blepei ton patura poiunta, ha gar an ekenos poie tauta kai ha huios homoios poie gar pater file ton huion kai panta deknusen auto ha autos poie kai mezona tuton dexe auto erga hina humes thamadzete hosper gar ha pater egere tus necrus kai zoa apoye hutos kai ha huios hus thele zoa poie. ude gar ha pater crine udena ala ten crisin pasan de doken to huio hina pantes timosin ton huion kathos timosin ton patura ha me timon ton huion, u tima ton patura, ton pemsanta auton. Amen, amen, lego humin, hoti ha ton logon mu acuon, kai pistuon to pemsante me, eke zoen aionion, kai es chrisin uc ercatai, ala, meta bebekin ek tu thanatu eis tein zoein. Amen, amen, lego humin, hati erkatai hora, kai nun esten, hate hoi nekroi, akusontai tes phones tu huiu tu theu, kai hoi akusantes zesantai. Hosper gar, ha pater eke zoein in heautou, hutos edoken kai to huio zoen e en he Kai exusian edoken auto, kai chrisen poien hoti huios anthropu esten. Me thalmadzate tuta hoti urkatai hora en he pantes hoi en tois mene meois accusantai tes phones autu kai ek por hoi ta agatha poiesantes eis anastasin zoes hoi de ta faula praxantes eis anastasin chryseos u dunamai ego poien ap emautu uden kathos akuo crino kai he crisis he eme dikaia esten hoti u zeto ta thelema ta emon ala ta thelema tu pemsantos me patros Ean ego marturo peri emautu, he marturia mu uc estin alethes. Alos estin ha marturon peri emu, kai oida hati alethes estin he marturia hein marturei peri emu. Humes apestalcate pros Ioannin cae memarturecin te alethea. Ego de u para anthropou ten marturian lambano ala tauta lego hina humes sothete. Ekenos ein holuknos, ha caiomenos kai phainon hu mes de e thelesate agaliathenai pros horan into photi autu ego de echo ten martorian mezo tu ioannu ta gar erga ha edoken moi hapater hina teleoso auta auta ta erga ha ego poio martyrei peri emu, hoti ha pater me apostalken. Kai ha pempsas me pater, autos me martyreken peri emu, ute phonein autu ake coate popate, ute eidos autu heoracate. Kai ton logon autu uk ekete menonta en humin hoti hon apostelen ekenos tuto humes u pistuete. Er tas grafas hoti humes docete en autais zoen aionion eken kai ekenai esen hai marturusai peri emu kai u thelete el thein prosme hina zoein ekete DOXAN para anthropon u lambano al egnoka humas hoti tein agapein tu theu uk ekete in heautois ego eleluther in to anomati tu patros mu kai u lambanate me ean alas elthe en to anamati to idio ekenon lepsesthe pos dunasthe humes pistiusai doxan para allelon lambanantes kai tein doxan tein para tu manu theu u zetete me doceter hoti ego categoreso humon pros ton patura est in ha categoron humon moses es hon humes el picate egar epistuite mose epistuite an emoi peri gar emu ekenos egrapsen Ede tois ekenu gramasen u pistuite pos tois emois remasen pistius ete,